Від їхньої розмови прокинувся канадець. Тільки но він перестав хропіти, як люди почали зводитися на ліжках, теж пухлі від надмірного сну. Крім Булата, всі знали все. Пат повідомив, що вже раз прокидався і пив згущену каву без води. Просто з бляшаночки. Хотів ще, то стало соромно пат і досі шкодував. Згодом з'ясувалося найголовніше вони потрапили не на покинуту норвезьку станцію Модгейм, а на діючу японську базу. Хоцудай манірно вклонився йому. Ласкаво просимо до нас, і господи. То де ж ми? Невже нас віднесло на схід від шельфового льодовика Белінсгаузена? Хоцудай почував себе на рідній землі, гостинний і невимушений. Нас віднесло на захід, море Уеддела, район мису Весткап. На стіні висіла чимала карта Антарктиди. Хоцудай узяв зі столу ліхтар і присвітив. Море Уеддела здавалось широченною затокою Південного льодовитого океану, а мис був частиною шельфового льодовика Рісера Ларсена і лежав на 73 градуси південної широти. Оце так штука, подумав Булат, і йому навіть перехотілося їсти. Між мисом Весткап і лідовиком Белінсгаузена лежало щонайменше 4 сотні миль, та й то по прямій лінії. Вдвічі далі за норвезький Модгейм. Кожна мить приносила нові нові несподіванки. Коли той чоловік, якого Булат побачив у цій оселі, прокинувшись, приніс розігріті консерви і поставив на стіл, задеренчавши алюмінієвими тарілками, Жак Антуан сказав У вас добрі собаки. Хоцудай переклав, бо господар зовсім не тямив по англійському тоді розтлумачив і його слова. Наріта Санказе сто собак привезли з островів Кергелен, собаки вогняно-земельської робочої породи. Чоловік, якого Хоцудай назвав Нарітою, чемно закивав. Усі накинулись на консерви, забувши про господаря та його собак. А коли й виделки облизали і Наріта Сан пішов по добавку, Джон Сміт його перепинив. Сьогодні більше не можна. Першим отямився Хоцудай. Він щось мовив господареві по японському, і той, розуміючи, кивнув. Вчасне застереження, не без жалю сказав Булат. Новозеландець підтвердив, і всі глянули на них, мов на лютих ворогів роду людського. З-за столу ніхто не встав, сподіваючись не знати чиї ласки. Лише хвилин через п'ять, коли мовчання стало нестерпним, озвалася місіс Кет. А де ж решта мешканців? Хоцудай невпевнено відповів, бо вона дивилась на нього. Більше мешканців нема. Як це? не зрозуміла місіс Кет. Усі озирнулись на господаря який блискав товстими окулярами і усміхався, ніяковіючи від загальної уваги, бо Хоцудай не перекладав. Тоді Наріта Сан приніс пляшку слабенької горілки. Саке, сказав він, і почав до кожного низько кланятись, обносячи кругом столу маленький нейлоновий келишок. Булат мовчав. Друга новина збентежила його не менше. Він знав, деякі маленькі антарктичні бази лишали на зимівлю по троє четверо вчених. Але щоб одного. Булат спав крайнім коло самих дверей. Він міг би зайняти будь-яке з отих п'яти вільних ліжок, але роздумав і нікуди не перейшов. Спати не хотілося, і ніхто не спав, хоч годинники показували пів на третю ночі.